для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Меліжа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташок. Усе дзятлікавы пільна сачылі за тым, што рабілася з Васілём і манію. Між іх не было чалавека, якога б гэта не трывожыла. У гэтым быў цяпер самы вялікі клопыт і самы вялікі неспакой. Ні на адзін дзень не ўціхаў неспакою валодзі. Усё, што ён лавіў слыхам, што бачыў, што вярэдзіла яго, узварушвала важкія непадсільныя думкі. Як і тады, калі ён упершыню даведаўся, што Васіль хоча жыць з Ганнаю, тайна згаварыўся з ёю, калі пабачыў манены слёзы, свет мучыў яго нядобрай, нязменнай нязладнасцю. І гэта нязладнасць, не толькі не прападала з днямі, а яшчэ нібы больш паказвала, якая яна вялікая і моцная. Колькі валодзя не думаў, усё не выходзіла так, каб усім было добра. Усё шло да таго, каб жыць у траіх, хіба і з манію, і з ганнай. Але цяпер відаць ужо было, што калі б узяўся Васіль карміць абедзвюх, дык усё адно нічога б не склеілася. Маня толькі ведала, што клясці ганну, А доўга Васіль цярпеў бы слухаючы век гэтую кляцьбу, А то ж пэўне кляцьбою адной не абышлося б. Канешне, пры такім жыцці ці адна ці другая век чапляліся б за коса. Крыйку на ўсё сяло было б век. Толькі аставалася сядзець ды разбараняць ашалелых баб. Не было ніякага ладу і ў валодзевых думках і ў пачуццях. Хоць Васіль быў і вінаваты ва ўсім, Хоць ад гэтага валодзьку было няёмка і сорамна за яго за тое, што ён і сустракаўся тайна і згаворваўся тайна кінуць жонку. Было валодзьку разам з тым і шкода Васіля. Што не кажы, а Васіль усё ж такі брат, і хоць бывала брат гэтай не вельмі ласкавы абыходзіўся з володькам а ўсё ж такі не вельмі добра было на душы калі бачыш что брат твой сам невясёлы можна сказаць няшчасны а что там не казала маня володьку часта было шкода і ганну якая таксама ж мучылася з паганым сваім карчом і не з радасці з вялікай хацела к васілю жыць перайсці шкода было і заўсёды чамусьці таксама няёмка сорамна хоць володзей сам толкам не ведаў а чаму Мабыць таму што Ганна усё ж чужая жонка венчаны ў царкве з другім абегала к васілю тайна хоць Васіль венчаны з другой сустракаліся яны таксама тайна не по закону не по закону цалаваліся хоть чужыя з гэтым зноў ізноў лазіла спакуслівая ўсё ж добра было б калі б Ганна перайшла і стала сваячкай сваяком стаў бы их ведька Ну яны праўды так амаль ужо сваякі з хведькам калі ўжо у васіля з ганную было такое А ўсё ж такі лепей было б каб параднліся яны са ўсім і и по закону. Шкадаваў Володька і маню. Маню дык ён толькі шкадаваў. Што не думай, а яна самая няшчасная. Васіля ўсё ж любіць Ганна і Васіль Ганну таксама любіць. Яны могуць пашкадаваць адно аднаго. А маня, як сірата. Васіль глядзець на яе нават не хоча, гаварыць не хоча з ёю. Шкода маню, ад таго маркота і жаль бяруць, калі бачыш, як яна горбіцца іншы раз пры калысцы. І хочацца неяк суцешыць, каб ёй не так было горка, неяк памагчы ёй. Володька не адкручваўся як раней, калі матка загадвала пазабаўляць малое, якое само чамусьці ляжаць ціха не магло. І калі ў хаце нікога не было, а Алёшка пачынаў раптам гарланіць на ўсю хату, то Володька і без чыіх там загадаў падыходзіў да калыскі, забаўляў цігушкаў хлопчыка. Не тое, што кніжку, а і забавы цікавыя свае кідаў, каб супакоіць. Іншы раз ён агукаў як матка, або крывіўся так смешна, паказваў рожкі, і калі маня была ў хаце, то, калі ёй было не да алёшкі, таксама. І володьку тады вельмі хацелася, каб яна пахвалила яго. Вось які ён, сказала б добры хлопчык, помагае ёй, Але мане нібы не заўважала. І нават володька здзівіўся, зіркнула адной чынек, Нелагодна быццам і недовольна была, што ён памагае знарок падышла да калыскі, адштурхнула яго, стала карміць малога, хоць тое не хацеў есці, а то вось калі валодька ўзяўся забаўляць Алёшку, раптам кінула паласкаць пялёнкі ў начоўках, да так злосна рынулася да валодькі, што таго страх узяў. Чаго лезеш? закрычала маняш, трасучыся ўся. Вочы яе былі чырвоныя, круглыя, а рот страшна шчэрыўся. Чаго чапаеш? Володьку здалося, што маня зараз ухопіцца за віхор яго ці ўчэпіцца гэтымі злымі зубамі. Я пазабаўляць хацеў. Володька за сцярогі адступіўся ад калыскі, не зводзячы з мані вачэй. Пазабаўляць ідзе забаўляй сучак па завуголлях забаўляка забаўляць хацеў закрычала мані грозна што мне чапаў што блізка да яго не падыходзіў чуў ну не буду я толькі хацеў володя растлумачыць апраўдваючыся але маня зноў перарвала што блізка кажу не падступаў да малога не буду і з таго разу володя было у і шкода яе і боязна. Дзед Дзяніс не кідаўся так, як валодзя. Не было ўжо ў дзеда збянтэжанасці абурэнні, якія гналі яго з поля першы дзень, калі на дзеда абваліў неспадзяваную навіну Андрэя руды. Дзед не кіпеў ужо быў ужо на дзіва стрыманы роўны і быў яшчэ, здаецца, больш строгі і разважлівы худы, касцісты, з важкім чырвоным носам хадзі дзед дзяніс у дублёным кажусе па двары пахляве ўжо нібы не так старэча, з нейкай дужасцю ў хадзе з асаблівай годнасцю даваў загады найбольш матцы, паводзіў сябе ніяк якая-небудзь дзясятая спіца ў коля, як першы ў сям'і гаспадар. Матка, беручы загады дзеда Дяніса, хоць іншы раз і аглядвалася асцярожліва на Васіля, ківала дзеду згодна, слухалася. Васілю дзед амаль не загадваў, рэзка казаў і за увагі, але гэта не мяняла значэння. Дзед нібы паказваў, што не хоча звязвацца з гэтым неслухам, і што яму мала клопату, што думае гэтае дзіця. Трэба сказаць, што Васіль хоць і не бегаў па дзедавых загадах, нічым не пярэчыў, што дзед праўда старшы, не так сабе ўзяў гэта кіраваць усімі. Такое было не першы раз. І раней, калі ў сям'і ці ў гаспадарцы ішло што-небудзь крыва, дзед не глядзеў ціха за свайго сціплага месца ззаду. Дзед выходзіў наперад і браўся за лейцы сам. І вось у такія моманты дзед нібы згадваў, што ён, ні для чаго тут, каб кашляць на печы дадаміць люлькую, бачыў нанава, што ён, а не маладыя стрыкуны гэтыя, самы сталы тут і самы важны. Момант нібы зваў дзеда узняцца над усімі, весці ўсіх кіраваць, і дзед адгукаўся на кліч, уздымаўся і вёў іншых. Ці дзіва, што дзед, становіўся такі раздумлівы і паважны, што і хадзіў і дзейнічаў з такой годнасцю. Дед Дзяніс не таіў, а знарок паказваў, што яму не падабаюцца ні васяля ўчынак, ні непарадак у гаспадарцы і ў хаце. Ён амаль не гаварыў пра гэта, не дакараў васіля словамі, той як недовольны дзед выказваў мучкі. Нядобра зеркалі маленькія выцвілыя вочы з-пад нейкіх натапыраных кусцістых броваў. Густа, непрыязна даміла люлька, і кашель пры Васілюбу ўжо не той дабрадушны, як нядаўна, а не лагодны, злы нават кашель. Яшчэ больш пра тое, што думае дзед пра Васіля ўчынак гаварылі сур'ёзнасць і строгасць, з якімі дзед гаспадараў на двары і ў хляве. І ўсё ж ад гэтага не лягчэла. Маўчанне яшчэ нібы дадавала злога і з кожным днём усё больш дзе дабачылася, што неслух гэты не разумее яго маўчання, заўважыць не можа, ці не хоча. Усё нецярплівай жавалі сухія губы люльку, ўсё злей калолі вочки з-пад натапыраных сівых броваў. За розум пора ўжо брацца, не ўтрываў нядобра, павялеў неяк дзед. Голас быў яго нацяты, відаць было накіпела дзеду, але ён яшчэ стрымліваў сябе. Васіль на дзедавы слова адно матнуў галавою, як на назольнага авадня, адвярнуўся нават. Дзед узяў гнеў, загарэўся зразу. Слухаць трэба. Слухаць, што кажуць, брацца за вум, За розум трэба брацца ўжо парані дзіця ўжо дак і дзяцінства няма чаго. За розум трэба брацца, кінуць глупства гэта ўсякая пара кінуць. Дзед некалькі разоў запар уцягнуў дым з люлькі, абурана закашляў. Разумны вельмі стаў. Разумнейшы за ўсіх можа. Волі багата ўзяў сабе. Як жарабя, што на выган вырвалася ўсё яму непачом. І заявіў цвёрда: « Разбалаваўся. Дзеда ўжо, не стрымаць было. Хоць Васіль словам не запярэчыў, але слухаў. Слухаў цярпліва, дзед доўга не ўціхаў, кіпеў яшчэ. І потым, калі Васіль асцярожна сышоў, ледзь не цэлы дзень у хаце на двары, дзед нешта шумеў, бурчаў сам сабе. Нагаварыў злога дачце Васілёвай маці, якая трапілася на вочы, не пашкадаваў і маню, насеў так на яе, нібы з-за яе ўсё гэтае, и вышла. Але больш за ўсіх кідалася матка. Яна не кіпела гневам, як дзед, Яна адно бедавала ціха, турботліва. Усіх рвалася супакоіць, улагодзіць, прымірыць, і рвалася ўвесці мір у хату. Асабліва стараліся дагадзіць яна мані, з якой абыходзілася так ласкава, нібы хацела адплаціць за ўсё горы, якое даў яе сын. З твару яе не сыходзіла вінаватасць, чулая, добрая вінаватасць, матка нібы прасіла быць незласлівай, дараваць Васілюк калі яго не было блізка, матка штодня ўводзіла ў галаву нявесткі. А чаго ў сям'і не бывае, усяго пабачыць даводзіцца. І это толькі збоку здаецца, што ў другіх ціхо ды гладко, і штодня цярпліва неадступна угаворвала яе, каб тая не дай Бог не рабіла глупства, праз якое век будзе каяцца, не ішла да сваіх да бацькоў, каб не забывалася пра тое, як будзе потым дзіця без бацькі, каб не рабіла няшчасным сіратою. Бяда была матцы з Васілём. З Васілём яна не ведала, што рабіць, як падступіцца да яго. Іншы раз яна завіхалася каля яго, спрабавала ўлагодзіць, змякчыць неяк. Але Васіль нібы не заўважаў яе і недовольна адыходзіў. Мацы балела ад таго, што яна бачыла. Ён не хіліўся ні да кога, ён цураўся ўсіх, не толькі мані. Усе і дзед, і яна, і володька былі ябу, нібы чужыя, як не ведаў нікога. Сярод сваіх ён жыў асобна, адзін сам з сабою блізка не падпускаў нікога да сябе і разам з іншымі. Маню дык здавалася, горш за іншых цураўся. Толькі можна было здагадвацца, што робіцца ў душы Васіля. І вось ад гэтых здагадак, ад невядомасці, матчыны грудзі яшчэ болей ціснула скруха. Балела, асабліва таму, што ведала ж, не такі ён каменны, як мог бы падумаць хто-небудзь іншы. Бачыла, сумны, разгублены яе сын, сам не ведае, як з бяды з гэтай выбрацца і бачыла, што трэба яму і лагоды, і парады, а ніякай падмогі ён не дапускаў. яны ўвайшлі ў гумно, Васіль азірнуўся. Ён глядзеў на іх толькі момант. Амаль адразу адвярнуўся, стаў зноў зграбаць памалочаную салому кідаць у застаронках. Матка і дзед моўчкі стаялі ў дзвярах, чакалі. Згробшы салому, Васіль пастаяў трохі тварам да застаронка. У зрэбных сподніках і зрэбнай сарочцы за сцюкамі ў расчухранай чупрыне. Сарочка каля пахі разлезлася, і ў дзірку была відаць жаўтаватая паска голага цела. Васіль трохі гарбаціўся. Не толькі думаў пра нешта, не тое, што чакаў, што яны скажуць. Яны маўчалі. Ён зноў азірнуўся. І па тым, як ён спадылба уважліва дапытліва паглядзеў, было відаць, ён здагадаўся, што яны прыйшлі не так сабе. Але яны не казалі нічога. Зноў стаялі моўчкі, дзе так ж усе у кучомцы строгі з тварам рашучым, важным, а маці у каптане, як бы спалоханая вінаватая запушчанымі змора рукамі. Яна трывожна сачыла за кожным васілёвым рухам. Васіль стаяў, схіліўшы галаву, схаваўшы вочы, хмурны, насцярожлівы. Было чуваць, як пад страхою зацята верашчаць пра нешта спрачаюцца вераб'і. Як недзе цупае цэп, як крычыць, гуляючы дзетвара. Дзед пакашляў і пачаў першы па абавязку старэйшага. Так, што ж гэта будзе? — спытаў ён. Васіль варухнуўся, зіркнуў іх бок, не сказаў нічога. Дзед памаўчаў зноў, пайшоў далей. Як жыць будзеш? — спытаў. Васіль зноў варухнуўся, не падняў вачэй. Так і буду, — адказаў. Дед зноў пачакаў трохі. Як это так? А так. Дедавы вочки под натапыранымі бровамі павастрэлі. Дятліха спалохана зірнула на старога, молячы яго замаўчаць. Ён недовольна нязгодна адвёў вочки, але стрымаў сябе. А во сох са ўсім лагодна пашкадавала матка Васіля. У васілёвым твары смыкнулася нешта кволае, сумнае, і маці пасмялела. А во што б на сухоты не пайшло? Ён не зірнуў на яе, але матка заўважыла, слухае. А во з трудных думак тваіх можа пайсці трудныя думкі яны ж да ўсяго давесці могуць. Раптам зноў пабачыла пасачку голага над пахаю і раптам убачыла Васіля малым, няшчасным і зайшлася такім жалем, што перахапіла горла. Усёй душой раптам падалася да яго і тады сказала самае цяжкае, самае важнае: « А ты не думай нічога, А ты кінь пра яе. Не думай, лагодна аддаўшыся ўся парыву, надзеі, што напоўніла нецярплівасцю і дужасцю, маці загаварыла: « А ты не думай, Ні да чаго ўсё это, сухоты толькі адны, толку з гэтага ніякага. Я это толькі здаецца так, што добра, што лепей будзе. Гэта толькі здаецца, лепей не будзе. І так жа добрая гаспадарка такая. І зямля такая, і хата свая, якая, і сынок, які глядзець толькі ды радавацца. Як ён ручкамі, ды ножкамі сваімі перабірае, вой, як гулька нешта, як смяецца бацьку свайму. То ж не агледзіся як ён падрасце, пабяжыць сваімі ножкамі, як вырасце бацьку па плечы, цешычы век свайго радзіцеля, хвалячы век Бога за такога радзіцеля, што выкарміў, вырасціў, выхаваў яго ўсім на радасць. Што ж такі хорошы хлопец расце, красивенькі ды дужы чыста бацько. А здаровы ж, які асілак будзе твой хлопчык, Васілько. Ой, не інакш. І маня. А во таксама слова не скажу ўжо за тое, што прынесла дзіцятка такое прыгожае, дзякаваць ды да дзякаваць ёй. Ды за такога хлопчыка, што падарыла нам. Заўважыла раптам нядобрае у сынавым твары і баючышся, што вось-вось ён пераб'е, загаварыла шчэ гарачэй канешне мо на погляд не вельмі так ці ж жонка на тое чтоб глядзець на яе у другой я на што паглядзець да толка з такога погляду калі яна не ў хату нічога не ў жызні нічога а то бывае так адным вокам на цябе а другім на другога ці пражывеш а сына не дажывесся без патомства без радасці пакіне а Уселяк быць можа. Ты ж глядзі, там усё віламі па вадзе пісана і так і так будь можа. Бачыла, ледзь намякаць стала на Ганну, насцярожыўся Васіль. Слухаў нецярпліва. Вочы ўжо не таропіліся ўніз, бегалі недзе па-за старонку і не знаходзілі прыпынку. сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташук